Otxailak hogeita bosten ditu gaurko honetan, astelena da eta hau berrion albistegia duzue, berriozari irretiaren albiste eman kizuna. Hogeita iru argazkilarik parte hartu zuten, berriozarko lehen argazki realian, iragan larun batean izan zen, Otxailak hogeita iru, eta berriozarko lehen argazki realia egin zen esan dizu egun bezala. Bertan, hogeita iru lagunek parte hartu zuten, goizeko bederatziak edo bederatzi terditan, hasi zen ekimena, eta ordu bat erditan amaitu. Parte hartzaile bakoitzak hogeita zazpi argazki eman behar zituen, hoietako bi kontrolekoak eh, bata probaren hasieran bestea bukaeran. Gainontzeko argazkien artean, argazkilari bakoitzak bost hautatu beharko ditu datozen egunetan, tematika libre dunak, baina zonalde konkretu batzuetan atera beharrikoak. Arizi, etxaburua, itxaurdi, eunsadi eta euntzeluze. luze. Baina asteburu honek bestelako albiste lazgarriagoak utzi dizkigu auto batek Iruinean harrapatu zuen Berriozarko bizilagun bat eta atzo zendu zen Concepción Alberdi Larrañaga 75 urteko Berriozartarra atzo goizean hiltzen Nafarroako ospitalegunean Iruineko erdialdean lagun batekin e, lagun batekin batera paseatzen zebilen bitartean auto batek harrapatu zuenean 79 urteko beste emakume batek gidatzen zuen autoa gris koloreko seat ibiza markako automobila. Lurrazpiko aparkaleku batetik ateratzen ari zen eh, auto hori eta oinezkoak lehentasuna zuten arren bidea eman gabe aterazen galtzadara. Tartean, Concepción Alberdi kolpatu eta hainbat metro eraman zuen arrastaka. Iruñeko janguasi Miranda kalean gertatu zen istripua autobus geltokiaren aurrean. Bertara, suhiltzaileak eta Iruñeko udaltzainak hurbildu ziren eta berrio zartarra autoaren azpitik bizirik ateratzea lortu zuten, baina tamalez esan dugu dugun bezala ospitalean zendu zen. Eta bestelako kontuen artean, asteazken honetan ohiko osoko bilkura eginen du udal batzak, hilabetero bezala, hileko azken asteazkenean, azkenean, otxaileko ohiko osoko bilkura eginen da udaletxean. Itzordua, arretxaleko sei terdietan izanen da, eta jorretuko diren puntuen artean, 2008ko aurre kontuak izanen dira. Horrez gainera, 2008ko plantilla organikoa eta publikoaren eskaintza, eh, lan eskaintza onartuko dira, berdintas askatasunaren aldeko manifestu bat ere aurkeztuko da eta bi mozio eztabaidatuko dira. Bata Nafarroaren e, ondarearen aldeko plataformak aurkeztutakoa eta hildo beretik izquierda ezkerra udal aurkeztutako beste bat non onartzen baita Eliza Katolikoaren eta gainerako erlijio konfesioen ondasunen zentsua egitea, baita erakunde hoiek haien ondasunen gaineko hiri kontribuzioa ordain dezaten beharrezko neurriak ere. Eta aur eskolara joanengara orain, hemendik eh, oso gutxira zabalduko baita bertan izena emateko epea. Martxoaren batetik ama bostera bitartean zabalik egonen da e, aur eskola publikoan, udalaren aur eskolan izena emateko EPA. Argibideak eskatzeko edota e, eskabide horriak jasotzeko berriozarko udaletxeko atondora jo behar duzue, kale berri kaleko zazpigarren zenbakian, goizeko sortzi terdietatik amaika terdietara, eta hemendik gutxira udalaren weborrian ere eskuragai izanen dituzue, baita 0 amabi telefono zenbakian ere. Kirolak aipagai izanen ditugu orain, eh, asteburu honetako futbol norgeiagokak eh, aipatuko ditugu, San Cristobalekin hasiko gara, usna berdindu baitzuen infantonesen, eh, infantonesen kontra, usnako berdinketa eta partida hotza bai temperaturari dagokionez, baina baita joko maila eskasari dagokionez ere. Baina baditugu beste e, emaitza batzuk eh, aipatzeko berriozar futbol elkartearenak hain zuzen. Gizonezkoen eh, futbolari dagokionez erregional mailako taldeak atxeden aldia izan zuen asteburu honetan. Bigarren gazten mailak edo bigarren gazten mailako taldeak berriz arreotxapearen aurka jokatu zuen. Eta elurrean dela atzeratu behar izan dute partidan. Beraz emaitzarik ez kasu honetan ere kadeteak A taldeak gazte berriaken eh, kontra jokatu zuen eta lau eta bat irabazi egin zuten berrio zartarrek. Kadeteak B taldeak berriz ardoiren kontra jokatu zuen zizur nagusian sortzi eta bat galdu egin zuten hauek kadeteak eh, e, e, ez barkatu aurreak A taldeak doneste beren aurka lehiatu zen eta bat eta lau irabazi egin zuten berrio zarkoek aurriak B taldeak berriz ardoiren kontra jokatu zuen berrio eta banakakao berdi berdinketa erdietsi zuten eta bukatzeko erregional mailako emakumezkoen taldeak itaroa uarteren kontra jokatu zuen eta hiru eta bat galdu egin zuen. futbito emaitzak aipatuko ditugu berriozar A taldeak bidezarra izan zuen aurkari eta irabazi egin zuen berriozar bek ere bidezarra izan zuen aurkari hauek ere irabazi egin zuten berriozarzek Liceo Monjardinen kontraan jokatu zuen eta galdu egin zuten berriozar dek agoitze izan zuen aurrez aurre irabazi egin zuten berriozartarrek berriozar ek galdu egin zuen onaren kontra berriozar efek aran esport izan zuen aurkari eta galdu egin zuen e, berriozargek huertoren kontra jokatu zuen hauek irabazi egin zuten berriozar atxek Lorenzo goikoaren kontra jokatu zuen irabazi berriozartarrek berriozar ik bidezarriaren kontra jokatu zuen noainen eta galdu egin zuten berriozar jotak mendi jorriren kontra jokatu zuen eta irabazi egin zuen berriozarkak abantze eskabarte taldearen kontra jokatu zuen eta galdu egin zuen eta bukatzeko Berriozar Elek nesken taldeak galdu egin zuen bidezarriaren aurka. Eta kirole maitzen ostean gure kiosko digitala zabalduko dugu eguneko egunkariei errepasoa egiteko normalean berri egunkaria hartzen dugu errepaso honen abia puntu, baina astelenero bezala berri egunkaririk ez dugu kioskoetan, eta beraz diario de notizia sartuko dugu esku artean. Oscar sarien inguruan hitz egiten digute lenik eta behin lerroburu nagusian. Argo filmikonena askoren artean banatutako Oscar sarietan. Badira beste kontu batzuk ere, Nafarroatik hurbilago daudenak. Imeiaren arrastoa Hongkoneraino jarraitu du zerbera auziaren ikerketak. Hongkoneraino joan behar izan dute e, ikertzera. bankek lantaldearen murrizketa plana aurkeztu du eta gutxienez 3500 bosteun pertsona kaleratzea aurre ikusten du. Eta bukatzeko eguraldi kontuak elurteek eta hotzak ez duten Nafarroa geldiaraztea lortu. gara egunkaria hartuko dugu orain eta hause lerroburu nagusia sorturen nazio batzarra gaur bilduko da estrenakoz iruñean. Hauek ere Oskar Sariak dituzte aipagai ondoko lerroburuarekin argok irabazidu film honenaren Oskar Saria. Eta bukatzeko albiste deigarri bat, deigarria eta kezkagarria. Jolanda Gonzalezen hiltzailea estatuko segurtasun indarren kolaboratzailea da. Eta errepaso honekin amaitzeko diario de Navarra hartuko dugu hauek ere Arreta Oscar sarietan paratu dute. Argo eta Life of Pi irabazle askoren artean banatutako Oscar sarietan eta Nafarroa hurbilduz Auxel gora egin duten Nafarroan langabetuei soilik deskontuak egiten dizkieten saltokiak. Bukatzeko lerroburu hau irakur dezakegu Nafarroak alertan jarraituko du gaur elurrearengatik eta temperatura ba basuen Tiraba Tira ba, eguraldia izpide dute Euskal Herriko eta Nafarroako egunkariek eta engeuk ere eguraldia izanen dugu izpide datozen minutuetan. Euskal Eta negu giroa da nagusi eguneko ordurik gehienetan elur zaparradak ugariak eh, izanen eh, dira, eh, izanen ari dira, hobe esan da izan ere, ba lenbiziko e, elur zaparradak jasan bait ditugu dagoeneko. Naiz eta temperatura apurka apurka igotzen hasi, oraindik elurra toki askotan ikusiko dugu, ehundik 300 metrora goizean eta pixkanaka pizkanaka elurkota igotzen hasiko da, lareun metrora bitartean. E, termometroei dagokionez, orain bertan 0 azpitik gradu bakarrera gaude berrio zarren, eta datozen orduetan termometroak ez dira sobera mugituko, 0 eta bat graduren bueltan ibiliko baita, eta esan dugun bezala, elurra izan dezakegu egun guztian zehar. tira, ba, hause izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música